Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Այս թողարկմանը Երևանից հերավար եղանակով մասնակցում է Արցախցի քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանը։ Պարոն Ազիզյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բնական է մեր զրույցի սկզբում անդրադառնալ Արցախի շարունակվող պաշարմանը։ Իմ տեսանկյունից այսօր տարածաշրջանում մեծ խաղ է ընթանում եւ շահառուների դերում գերտերություններն ու տարածաշրջանային խոշոր խաղացողներն են։ Իսկ խաղասեղանին փոքրիկ Արցախ իր 120.000 աշխարհից կտրված բնակչությամբ։ Ձեր տեսանկյունից ինչ արդյունքի են ձգտում այդ խոշոր խաղացողները եւ որը կարող է լինել մեր վճարելի առավելագույն գինը։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, սա աշխարհակահաղական խոշոր խաղ է եւ առաջին հերթին պետք է նշենք, որ բոլոր դերակատարներն էլ ունեն իրենց սեփական շահերը եւ այդ նպատակով էլ հենց հասկանալի է, որ մտել են խաղին։ Առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը որպես հիմնական դերակատար ունի այստեղ շահ տարածաշրջանում իր դիրքերը ամրապնդելու եւ տարածաշրջանում հաստատվելու առումով եւ հենց սրանով է պայմանավորված նոյեմբերի 9-ի փաստաթով համաձայնագրով հակամարտության գոտում միայնակ խաղապահության դեռևս չհաստատված մանդատով մնալը իսկ ինչ վերաբերում է արևմուտքին եւ այստեղ ընդհանուր առմամբ ես պետք է նաեւ նշեմ որ արևմուտքը մենք չենք կարող նաեւ դիտարկել որպես մեկ միասնական հա այսպես մար մարմին։ Մենք գիտենք, որ որքան էլ որ տարբեր աշխարհակահական իրողությունների երևույթների նկատմամբ ունեն նույնական մոտեցումներ, բայց այնուամենայնիվ երբեմն արևմուտքի դիրքորոշումները եւս տարբերվում են տարբեր այդ երևույթների նկատմամբ վերաբերմունքով։ Ես պետք է նշեմ, որ Միացյալ Նահանգները այստեղ ունի գերխնդիր տարածաշրջանից դուրս թողնելու Ռուսաստանին։ Եվ այս առումով հակամարտության կարգավորման առումով ունեն երկուսն էլ առանձին իրարից տարբերվող դիրքորոշում։ Եթե Ռուսաստանը շահագրգռված է հակամարտության նարուց երկարաձգմամբ եւ այդ ընթացքում իր ռազմական ներկայացվածության ապահովմամբ, ապա արևմտյան կողմը, ավելի կոնկրետ հենց ամերիկյան կողմը փորձում է հնարավորինս արագ հասնել հակամարտության վերջնական կարգավորմանը, որ เป զի դուրս թողնի ռուսական կողմին տարածաշրջանից։ Քանի որ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի ներկայացվածությունը հակամարտության գոտում հավելյալ լծակ է երկու ողերի հարևանների վրա միշտ էլ այդպես է եղել երկու ողերի հարևանների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա լծակներ գործադրելու առումով ընդ որում ես պետք է նշեմ որ Արմերիկայի համար որևէ էական նշանակություն չունի թե այդ հակամարտության կարգավորումը համապարփակ կարգավորումը ինչ տրամաբանությամբ կլինի դա կլուծվի արդար կարգով այսինքն հաշվի կառնի ունեն այդտեղ Արցախի հայ բնակչության շահերը, թե անարդար կերպով կբավարարվեն ընդամենը Ադրբեջանի այսպես պահանջները։ Կարևորը հենց հակամարտության վերջնական լուծումն է, որ เป զի Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմը այլևս հակամարտության գոտում մնալու հիմք չունենա։ Իսկ առանց Արցախի բնակչության իր պատմական հայրենիքում ապրելու ռուսական խաղապահ զորակազմի մնալը որևէ իմաստ ունենալ չի կարող։ Արցախում տիրող իրավիճակն ավելի է խորացնում այսպես կոչված միայնակության սինդրոմը։ Աղետալի վիճակում գտնվող հայրենակիցներին սպառնացող հայրենազրկման եւ այլ վտանգները ազգային երամիասնություն արտահայտող ընդվզման շոշափելի ալիք դերևս չեն բարձրացրել։ Ձեր տեսանկյունից Արցախը կկարողանա այդ ներուժի զարթոնքի նոր խթանիչի հանձնառություն ցուցաբերել փրկելով ինչպես ինքն իրեն, այնպես էլ չեզոքացնելով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ արկա իրական վտանգները։ Ազգային ժողովի նոր նախագահի ընտրությունը կարելի է դիտարկել այդ նպատակով արվող քայլերի տրամաբանության շրջանակում։ Իրականում գիտեք, այդ փրկել ասվածը շատ հարաբերական է մենք պետք է առաջին հերթին նախ արձենք թե ինչ ենք հասկանում այդ փրկություն ասելով արդյոք ռազմական տարբերակով ինչպես շատերն են փորձում ներկայացնել հնարավոր է հասնել հարցի վերջնական կարգավորմանը կամ արդյոք այդ տարբերակով մենք կարող ենք ընդհանրապես որևէ հաջողության հասնել որովհետև մենք գիտենք որ Արցախում ինչպիսի իրավիճակ է մենք գիտենք որ ունեցած ռեսուրսներով մենք իրականում չենք կարող այսպես դուրս գալ թուրք-ադրբեջանական ես պետք է նշեմ թուրք-ադրբեջանականը, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մոռանում են, որ այստեղ կա Թուրքիա եւ փորձում են այդ զուգահեռները տանել Ադրբեջանի հետ ընդամենը, իսկ առաջորդորյա պատերազմը եւ նաեւ դրան նախորդող շրջանը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների այդ սերտացումը հուշում է, որ Ադրբեջանը միայնակ պարզապես չի գործում, այլ գործում է հենց Թուրքիայի հետ համաձայնեցված արբերակով։ Ոստի մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում ցավոք սրտի մենք չունենք այն ռեսուրսը, որ կարող է մեզ թույլ տալ դիմակայելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ինչ վերաբերում է Արցախում տեղի ունեցող ներքաղաքական այդ գործընթացներին եւ ազգային ժողովի խոսնակի փոփոխությանը, ապա կարծում եմ, որ իրականում սա միտված էր առաջին հերթին հենց այո, ինչպես դուք նշեցիք, Սփյուռքի մեր հայկական համայնքների այսպես ակտիվացնելուն, մասնավորապես մենք գիտենք, որ ունենք լոբիստական կազմակերպ հաջողություններ ունենք տարբեր երկրներում հայդատի գրասենյակներ, որոնք ունեն որոշ շափով ռեսուրսներ, լծակներ եւ կարող են որոշակի այսպես դրական քայլերի արդյունքում հասնել ինչ որ արդյունքի։ Եվ կարծում եմ, որ հենց սա է եղել հիմնական պատճառը։ Կհաջողվի թե ոչ, սա արդեն հարցի երկրորդ մասն է, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք, մենք պետք է անենք հնարավորինս ամեն ինչ եւ եթե մեր որևէ գործողություն ասպես չի վնասելու ընդհանուր գործընթացին, ապա մենք պարզապես սպարտավոր ենք գործելու եւ եթե գիտեք շատերը այսպես փորձում են քննադատել արդյոք այս քայլը կամ այն քայլը ինչ որ կարող է ինչ որ արդյունավետություն ապահովել, Ես բազմից նշել եմ, որ մեր որևէ գործողություն չի կարող ապահովված լինել, երաշխավորված լինել պարտադիր հաջողությամբ, բայց եթե մենք ունենք գոնե մի տոկոս հնարավորություն, որ կարող ենք այս գործում հասնել հաջողության, մենք պարզապես պարտավոր ենք իրացնել այդ առումով մեր բոլոր հնարավորությունը։ Չնայած շրջափակմանը Արցախում հետևում են հայաստանյան գործընթացներին, մասնավորապես Երևանում կայանալիք ընտրություններին, Այդ ընտրություններում Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող իշխանության հաղթանակը այստեղ ընկալվելու է որպես Երևանցիների կողմից նրա քաղաքական կուրսի աջակցություն։ Այդ առումով հետաքրիր է լսել ձեր դիտարկումները ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Տեսեք, շատ բարդ է իրականում նման եզրահանգման գալը, որովհետև ես չեմ կարծում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով, այդ թվում նաև հենց ԿԱԿ համար Երևանի կարելի է այսպես հստակ դիրքորոշում գալել Երևանի բնակչության մեծամասնության, հա, Արցախի նկատմամբ ունեցած պատկերացումների վերաբերմունքի առումով բայց իհարկե սա կարևոր նաև մի քննություն է, այսպես ասենք, որի արդյունքները կարող են իհարկե որոշակի ազդեցություն ունենալ, քանի որ ինչպես գիտենք, այս դրությունների մասնակցում են տարբեր ուրեմն քաղաքական միավորումներ, այդ ու նաև իշխող կուսակցության բայց եւ նաեւ ես պետք է նշեմ, որ ի տարբերություն քաղաքական մյուս մննդրություններին ավելի կոնկրետ հենց ազգային ժողովի ընտրությանը, որը երկու տարի առաջ տեղ ունեցավ, մենք այստեղ ունենք ռեալ այլընտրանք, երբ որ նախքին ընտրության ժամանակ մենք տեսել ենք, որ հանրությունը իրոք չի ունեցել ռեալ այլընտրանք, նրան այլ կանգնեցրել էին երկու ծայրահեղությունների միջև ընտրության մեջ եւ ժողովուրդը պարզապես ստիպված ծայրահեղությունների մեջ է ընտրությունը կատարել, ապա այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք ունենք ռեալ այլընտրանք եւ հնարավոր է, որ հնարավոր է, բայց նաեւ ես պետք է նշեմ, որ իհարկե միշտ էլ բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ շատ մեծ դերակատարություն ունեցել հենց իշխանական ռեսուրսներն ու լծակները եւ այս առումով կարծում եմ որ այս դրության ժամանակը էլ իհարկե օգտագործելու է այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք որ կա այլընտրանք եւ հնարավոր է նաեւ պատկերը լրիվ այլ լինի Տշնամին լիարժեքորեն օգտվում է արկա աշխարհակաղակական իրավիճակից, մերժում իրեն ուղված բազմաթիվ կոչերը եւ ակնհայտորեն շտապում է։ Ադրբեջանի շտապողականությունը երևի թե պայմանավորված է իրավիճակի փոփոխության սպասելիքներով եւ նա ձգտում է ոչ այդ կոտրել մեր դիմադրողականությունը։ Առաջկայում ինչ կարող է փոխվել աշխարհում, որն անհանգստացնում է մեր ճշնամական տանդեմին։ Տեսեք, կարող է փոխվել աշխարհակարգը եւ այդ աշխարհակարգում արդեն ներդաշնամին կարող է չկարողանա արդեն անել այն ամենը ինչ որ այսօր է կարողանում անել իրականում մենք պետք է լավ հասկանանք, որ ձևավորած աշխարհական իրողությունների պայմաններում Ադրբեջանի նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է, մեծ է ոչ միայն ինչ որ մի բևեռի, այլ նաև բոլոր բևեռների հիմնական երկու բևեռներ, այսինքն եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի առումով եւ երկուսն էլ այսպես և զերծ են մնում կոնկրետ այսպես կոշտ քայլերից հասկանալով ադրբեջանի նշանակությունը իսկ ադրբեջանը ունի մեծ նշանակություն այն առումով որ ձեռված իրողությունների պայմաններում հանդիսանում է այսպես ասած այլընտրանք արևմուտքի համար եւ նաեւ ռուսաստանի համար մենք գիտենք որ կա նավթագազային համաձայնագիր ադրբեջանի եւ ռուսաստանի միջեւ Եվ այսօր իրականում հենց այդ համաձայնագրի միջոցով էլ Ռուսաստանը կարողանում է իր ռեսուրսները, այդ էներգետիկ ռեսուրսները մատակարարել արևմուտքին, որպես տրանզիտ օգտագործելով Ադրբեջան։ Եվ Ադրբեջանը բնական է, որ շահագրգռված է հնարավորինս երկարաձգման բայց իրավիճակի, քանի որ կախվածությունը հնարավորինս մեծ է Ադրբեջանից եւ նաեւ պետք է նշեմ, որ Թուրքիայից, իսկ Թուրքիան կարևորագույն նշանակություն ունի Ադրբեջանի հանդեպ տարվող քաղաքականության առումով։ Մենք գիտենք, որ ցավոք սրտի ես պետք է սա արձանագրեմ, որքան որ աճում է օրինակ Թուրքիայի նկատմամբ Ռուսաստանի կախվածությունը, այնքան մեծանում է Ադրբեջանին չէ ասելու Ռուսաստանի հնարավորությունը Կխնդրեին նաև մեկնաբանել Ռուսաստանի կեցվածքն այս իրողությունների պայմաններում մասնավորապես ճանապարհների ապաշրջափակման Լավրովյան պլանի մասին կոմերսանտի վերջին հրապարակումը։ Միթե Արցախի հայաթափումը որևէ պարագայում կարող է ձեռնտու լինել Ռուսաստանի համար, որի խաղապարակելությունը օրեցօր հեղինակազրկվում է։ Տեսեք, տարբեր գնահատականներ են հնչում Ռուսաստանի կողմից իր տարվող քաղաքականության վերաբերյալ իրական ես պետք է նշեմ, որ այսպիսի գնահատականներ էլ մենք տանք, պետք է քաղաքական իրողությունները գնահատենք հաշվի առնելով օբյեկտիվ իրողությունները։ Այսինքն մենք կարող ենք ռուսներին անվան Ռուսաստանին ոչ թե ռուսներին անվանել, չգիտեմ, բայ կամ թշնամի, դավաճան կամ չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք պետք է ընկալենք, որ կան շահեր, եւ բոլոր դերակատարները միշտ էլ առաջնորդվել են հենց բացառապես սեփական շահերի բավարարման տրամաբանությամբ։ Այսօր Ռուսաստանի շահ ավելի շատ ուրեմն համընկնում է Թուրքիայի հետ, որովհետեւ մենք գիտենք, որ արևմտյան կողմից այդ բլոկադայի պայմաններում Ռուսաստանը սեփական կարիքները բավարարելու համար հենց դիմում է Թուրքիայի ընտրությանը, Թուրքիա Թուրքիայի օգնության, այսինքն Թուրքիա, Թուրքիայից են մատակարարվում հիմնական կարևոր, այսպես ռեսուրսները եւ Թուրքիան այստեղ հանդիսանում է որպես տրանզիտ երկիր։ Եվ որքան որ շարունակվի այս վիճակը, այնքան Ռուսաստանը չի կարողանալու կոշտ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ եւ նաեւ Ադրբեջանի նկատմամբ է ռուսական հետաքրքրությունը ավելի բարձր, քանի որ քիչ առաջ նշեցի պատճառը։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ իհարկե Ռուսաստանի ձեռնտու չէ առանց Արցախ, ուրեմն հայերի Արցախ, որովհետև հենց հայ բնակչության արկայությունն է ապահովում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայացվածություն հակամարտության գոտու բայց նաև պետք է նշեմ, որ այդ ներկայաց ուրեմն բնակչության արկայությունը շատ հարաբերական հասկացություն է մենք պետք է հասկանանք ինչ նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար Արցախում կապրեն 200.000 հայ, 120.000 հայ, թե ավելի քիչ 50.000 կամ չգիտեմ 40.000 հայ այս առումով կարծում եմ մեծ նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար կարևորը բնակչության արկայությունն է եւ քանի որ հենց բնակչության այդ ներկայությունն է ապահովում իր հակամարտության գոտում մնալու հիմքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար ժամանակ տեսանելի քայլերի չեր դիմում խնդիրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխելու համար։ Կարելի է ենթադրել, որ դա կապված էր վետոյի իրավունքինոցող որևէ երկրի կողմից, հարցի քննարկումը արգելափակելու մտավախությամբ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն օգոստոսի 11-ին դիմում է ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրելով արտակարգ նիստ գումարել կապված Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակման եւ դրա հետևանքով հումանիտար իրավիճակի վատթարացման հետ։ Այդ կապակցությամբ դուք տիրապետում եք որևէ այլ տեղեկատվության իրականում կոնկրետ տեղեկատվության չեմ տիրապետում, բայց կարծում եմ, որ այո, հենց հիմնական պատճառներից մեկը, ոչ թե միակ պատճառը, այլ հիմնական պատճառներից մեկը կարող էր լինել հենց այդ վետոյի իրավունքի կիրառման մտավախությունը, քանի որ մենք գիտենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 հիմնական մշտական թամ երկրներից երկուսը առնվազն գտնվում են միմյանց մեջ, այսպես քաղաքական հակադրության մեջ, ուստի բնական է, որ կարող էին այստեղ լինել տարակարդություններ եւ ընդհանուր կոնսենսուս չլիներ։ Այնպես չէ, որ հիմա երբ որ արդեն Հայաստանը դիմել է, չկա այդ մտավախությունը։ Իհարկե կա այդ մտավախությունը, բայց մեր խնդիրը ընդամենը այդ աշխարհակահաղական իրողության արձանագրումը չէ, այլ փորձելը հնարավորինս բոլոր միջոցներով ազդել այդ իրողությունների փոփոխության հետ եւ փոփոխել դրանք մեր ազգային ու պետական շահերի տրամաբանությամբ Եվ վերջում առաջարկում եմ ներկայացնել ապաշրջափակման ձեր տեսլականը, եթե իհարկե այն գոյություն ունի եւ մեր անելիքների հրատապ առաջնահերթությունները։ Շատ բարդ է իրականում, այսպես որևէ կոնկրետ տեսլական ներկայացնելը աշխարհակական նման պայմաններում, որտեղ որ գործընթացները տեղի են ունենում շատ դինամիկ եւ անդադ փոփոխվող այդ գործընթացներում մենք պետք է փորձենք հնարավորինս ընտրել ամենանվազագույն կորուստներով դուրս գալու տարբերակը։ Ես նշեցի, որ ռազմական տարբերակով մենք ցավոք սրտի ունենք հարցի լուծման ռեալ հնարավորություն դա դրելու է արկածախնդրության, դա բախտախնդրություն է եւ պետք է խուսափել նման տարբերակից, բայց մենք նաև ճունենք այսպես ռեալ ինչ որ մի տարբերակ կոնկրետ, որի արդյունքում քաղաքական դիվանագիտական ջանքերի գործադրման կարող ենք հստակացել, որ հասնելու ենք մեր վերջնանպատակին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ համար ամենամեծ այսպես կորուստը, վնասը դա լինելու է Արցախայության սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքից զրկվելը եւ այսօր մենք տեսնում ենք որ մեր հայրենակիցները այսպես այս առումով շատ ամուր են դրամադրված եւ շրջափակման այս ծանր պայմաններում ապրելը հենց դրա մասին է խոսում մենք պետք է նաև այս առումով կարևոր քաղաքական դիվանագիտական քայլեր իրականացնենք, իրականում շատերը այսպես, երբ որ ես խոսում եմ միջազգային իրավունքի ուրեմն կարևորության, միջազգային իրավական գործընթացների կարևորության մասին եւ այս առումով մեր կողմից իրականացվելի, իրականացվող քայլերի մասին շատերը այսպես մտածում են, որ ես իրականությունից կտրված եմ, չեմ հասկանում, որ բոլոր դերակատարները առաջնորդում են սեփական բացարձակ սեփական ուրեմն շահերի տրամաբանության, բայց իրականում այնպես չէ, որ այդ իրողությունները պետք է այսպես հիմք դառնան այդ իրավական գործընթացի առումով մեր կողմից անգործությանը մենք պետք է հնարավորինս անենք բոլոր ամեն ինչ մենք պետք է շատ լավ կատարենք մեր տնային աշխատանքները, որ մենք ասելով ես նկատի ունեմ ոչ թե ընդամենը Արցախայությանը, ոչ թե ընդամենը Արցախի իշխանություններն, այլ նաև Հայաստանին, Հայաստանի հանրությանը, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, լոբիստական մեր կազմակերպություններին Եվ պետք է ձեռնարկենք բոլոր հնարավոր միջոցները քաղաքական դիվանագիտական մեխանիզմների գործադրման հասնելու մեզ համար շահեկան ինչ որ տարբերակի ընդրության։ Շնորհակալություն, պարոն Ազիզյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ դիտակետի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին Երևանից հեռավար եղանակով մասնակցում էր քաղաքագետ Ջիրար Ազիզյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, ոչ նոր հանդիպում եթերում։